Okay, I will <clears throat> give a basic introduction and you will translate. Mm -hmm. So I have to remind three things. First thing is, by now we have given basic instructions on meditation. If any question, any unclear things relating to the related to the meditation instructions, please ask. Čiže teraz by som tiež spravil niečo ako taký malý úvod, základný úvod, čiže ja som vysvetlil tri veci, dal som základné eh, inštrukcie k eh, meditácii. Keď komukoľvek z vás nie sú tieto inštrukcie jasné, tak sa prosím spýtajte. Number two, we have administered eight precepts and anything unclear on the precepts, any uncomfortability or inconvenience in the precepts, please ask so we can sort it out. No, za druhé, potom som <clears throat> odozdal týchto 8 predsavzatí. Ak v spojitosti s 8 predsavzatiami vám čokoľvek nie je jasné, alebo máte nejaký diskomfort, alebo e, niečo vám akoby nesedí v spojitosti s týmito 8 predsavzatiami, opäť prosím sa spýtajte. Number three, we have companionable rules for the for this retreat, when to sit, when to do walking, When to do meals and everything. So if anything pertaining to these rules and regulations of the retreat, they may ask if any clarification or uh, inconvenience happens. Takže za tretie potom eh, som tiež hovoril o určitých pravidlách eh, tohto zásedu, eh, čiže čo sa týka spôsobu, ako sedíme, ako napríklad jeme, vlastne alebo čokoľvek, aj v rámci našich činností, ktoré robíme, tak čokoľvek v tejto spojitosti, čo vám nie je jasné, alebo s čím máte, mm, mm, čo by ste si potrebovali objasniť, tak tiež sa prosím spýtajte. are general rules, general things, and on top of that, anything pertaining to their questions or anything, any question pertaining to their sitting, walking and other kind of thing, so that's the main purpose of our gathering. A potom e, na, navyše ešte, ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s meditáciou v sede, s meditáciou v chôdzi, toto je vlastne, m, mm, treba, aby ste si to no, položili tieto otázky a ste si to objasnili a to je vlastne účelom toho, prečo sme sa stretli. And uh, today at 4 o'clock we have a, we will have a Dhamma talk. Dnes o 4. budeme mať Dhamma talk. And if any question pertain to Dhamma talk, tomorrow we can take that also as a uh, topic to raise questions. A ak v spojitosti s Damatolkom vyvstanú nejaké otázky, tak tie môžete sa potom spýtať na zajtrajších, uh, zajtrajšom interviu. Any questions, please? Takže ak máte akékoľvek otázky, prosím, pýtajte sa. Môžem teda, bolo mi tu doporučené organizátormi povedať, opýtať sa, mě bude vadit, že meditačného retreatu budem pôst. Mhm. I was recommended by the organizers to ask you, uh, Venerable, uh, um, what is your opinion on my uh, idea of keeping a, um, fasting or having a fasting during this day, during this 10 days retreat? Not, not about opinion about what uh, I hope that it will not, uh, uh it won't be problem, problem. So what do you mean fasting that uh, not taking the uh, dinner or the, the, any other special all the All the day, and the food ten days. So that means not, fast. Yeah, not, not taking food altogether during the, the whole Just water. Uh-huh. That is a kind of a, we, do, we did not give any that kind of instructions. But that can be a kind of a purification process. And it is good for health. Sometimes it is good for the mental health also. So that usually that is not in the general instructions in the retreat. There may be special instructions. Čiže ja som nedával takéto inštrukcie, eh, pokyny v spojitosti s týmto zásadom, ale môže byť, eh, to, je to jedna z možností, je možné to robiť. Je to vlastne niečo ako očista, môže to byť dobrá očista tela, taktiež očistá mysle, čiže eh, môže to byť dobré zo zdravotných dôvodov a či v tejto súvislosti to môže byť dobré to robiť. Unblendable uh, no. with that uh, check mark. Pavesa? Pavesa. Pavesa. Venerable Pavesa. You mean? Last time came? Last time he was here. So he also under the fasting because he is having some problem in the kidney. Yes. The recommendation is whenever you are fasting, all the available uh, deposits, food will be consumed and sometimes it's very healthy. So these are, this is not in the general instructions in our retreat, but there are specific instructions. Fasting is a kind of a healing process process. I just uh, told him to ask this because generally we I've heard from other teachers that they don't recommend you combine fasting and intensive retreat. You know, during the retreat, a, it could be too no, strange. No, we are also fasting. After 12 o'clock, we are fasting, everyone. <laughs> this is 10 days on, this is 10 days on water. No, I mean, it is that's the complete fasting. He, but he, he would like to be full. Yeah, that is, I told, that is a kind of a specific instructions. The general instructions, after 12 o'clock till tomorrow dawn, we are fasting. So incorporated all <coughs> yes. But my, uh, the question is if you are, if you, basically it's an information for you that he will be fasting for 10 days and if you know, we are no, all fine. No problem. Take specific instruction from the person who has recommended it I think there won't be any clash. It will be quite parallel with our okay. practice. Okay. No, čiže <clears throat> minulý rok sa tu uh, zúčastnil uh, tohto zásedu uh, mních českého pôvodu. Pavesa. a ten vlastne hovoril, že mal uh, niečo s Ladvinou a že uh, preto sa rozhodol uh, uh, sa postiť počas celého kurzu a vlastne <clears throat> nadstihodný hovorí, že e, v takomto prípade, že je dobré, keď sa človek postí, že vlastne počas postu sa z tela vyplavujú rôzne akoby e, usadeniny z jedla a rôzne nečistoty a že vlastne v tomto zmysle to e, je zdravé. Mm, ale že toto sú není akoby inštrukcie, ktoré sú súčasťou toho, čo ja učím. Toto sú akoby už špecifické inštrukcie ale že v podstate eh, eh, každý deň akoby od 12. na obed do druhého dňa do rána sa vlastne postíme, každý z nás. Čiže eh, ale aj v spojitosti s tým, že pán bude teda, sa celý čas postiť, tak vlastne tam není nejaký problém alebo není tam nejaký konflikt medzi praxou, ktorú robíme a medzi jeho pôstom. pôstom. Mhm. question. Yes, um, during um, meditation session, during sitting, uh, I am experiencing uh, dullness or sleep, sleepiness of mind. So, what would you advise me how to work with it? Did you notice it at the beginning of the right from the beginning of sitting or halfway through? Halfway through. So, till that, how much you are associating with the primary object, how much you are associating with your sitting posture. Mm, early part of your sitting, were you successful in understanding your sitting posture before the dullness sets in? Mm, yes. So can you please explain how was the your meant uh, mindfulness up to the dullness? How was your relationship with your body posture? Mm yeah, I um, I experienced or I, I was able to keep uh, some kind of mindfulness of uh, posture. Like when there occurred some pain somewhere in the body, I noticed it, and then um, I tried to remain with the breath. Uh, but uh, uh, once the dullness occurred, then I was kind of lost, and it covered my uh, my focus, my attention. So you had to translate before yeah. go further. <laughs> Ja som sa chcel spýtať, že vlastne ja mám problém so zbalosťou a <clears throat> o, počas sedenia a cťovný sa vás spýtal, že či táto ospalosť sa objavuje vlastne úplne od začiatku alebo že, uprostred toho sedenia, tak som povedal, že nie úplne od začiatku, že skôr od stredu alebo z začiatku ešte som ako keby trochu videli, ale potom neskôr príde taká do spalosť, do ktorej sa ponorím a to mi potom zabráni akoby byť všímavý a potom sa ma Silvi spýtal, že mm, a popíše, ako vlastne uplatňuje ešte inštrukcie vlastne všimavosti na telo ešte predtým, ako dojde k tejto ospalosti, tak som povedal, že vlastne akoby snaží sa akoby, byť si vedomý vlastne toho primárneho objektu dýchu a že keď napríklad sa objaví nejaký telesný pocit, napríklad bolesť v kolene, tak si to uvedomím a vlastne nejaký čas na tom zotrvám, potom sa vrátim späť k dýchu. Približne. So that, that setting in or onset of the dullness happen all of a sudden or slowly, slowly, slowly you become dull? Mm. I'm more slowly, slowly I become dull, but once there is this dullness, uh, it really um, takes me over. So the more main thing is, when the early part of dullness, when the dullness sets in, how was your relationship with the present moment? How, you, how was your relationship with the posture? and the pains and the breath. So when the dullness is sets in, mm -hmm. you mm-hmm. have to understand dullness is increasing and how was the relationship with your breath? How was your relationship with your other pains? Mm -hmm. A že students sa vás pýtal, že mm, um, keď nastúpila táto no, spalosť, otupelosť, takže uh, v tej chvíli aký bol môj vzťah, alebo aká bola moja všímavosť a bdelosť vo vzťahu k objektu, ktorý som, bol vo vzťahu pozícii, keď a keď prichádzala táto, táto ospalosť. Um, ja um, I was not able to maintain mindfulness while uh, dullness was setting in. It took me over somehow. So uh, next time, next sitting, have to go prepared. You have to understand when you, the mind becomes from the whole outside world, when you come and focus into one point, or to the body posture, or to the present moment, it's a possibility for the dullness to come. So you must go prepared with two things in your mind. The first thing, the setting in of the dullness is a good sign of progress. Second thing is, when the dullness sets in, mind is less defiled than it is activated. Čiže <clears throat> vlastne v ďalšom sedení je dobré, aby si sa pripravil na vlastne túto otupelosť, ktorej môže znovu dôjsť. Čiže no, vlastne je dobré byť si vedomý toho, že keď sa ako keby odtiahneme od sveta alebo áno, a zameriame sa na primárny objekt alebo na dých alebo na pozíciu, um, vlastne to, že vyvstane táto ospalosť alebo otupelosť, to je už určité dobré znamenie. Ehm, a potom druhý bod je, že um, vlastne e, je, že je lepšie mať by takú by ostrejšiu všímavosť, keď nastupuje táto, táto ospalosť. So I, I make it three points now. First thing is you must go prepared. Čiže prvá, prvá vec je, že je treba, aby si išiel na to pripravený. Second thing is, when the dhalana sets in, you have to understand mind is progressing. A druhá vec je pochopiť, že keď nastupuje ospalosť, tak vlastne mysel eh, je akoby hm, v progrese, ako eh, progres meditácie. And less and less defilements. A má menej a menej zatemnení, alebo nečistôt. So you are monitoring, you are going prepared, the, uh, whenever the dullness sets in, you must be very vigilant. You must be very diligent to be aware. You can be only be aware whenever you go prepared. That is, that is what uh, you have been taught in scouting. The first and foremost is be prepared. <laughs> Čiže mm, vtedy, keď si e, všimne, že nastupuje táto odpalosť, tak je dôležité, aby si akoby prejasnil e, bdelosť, e, aby si bol akoby viac všímavý a pozornejší, ostražitejší a že je to niečo podobné ako pri scoutingu, akože aj pre scoutov je, ako platí taká prvá, prvá rada, že buďte pripravení. Und so in der guides. Sorry, not only in Boy Scouts, but even in the Girl Guides. že nielen pri skautoch ako chlapcoch, ale aj pri skautkách. <laughs> si vlastně jakoby ten primární objekt, když vlastne za začátku třeba myslím na dech a vnímam to spíš jakoby na nose, na dechy a výdechy, tak jestli vlastně potom, když eh, přichází právě taková ta fáze, eh, nebo když mi přichází ta fáze jakoby usínání, tak jestli je třeba jako je vhodný třeba změnit ten primární objekt vlastně třeba na eh, tělo, třeba jakoby na dýchání, třeba někde jinde. Mm-hmm. Um, when I'm practicing uh, mindfulness um, Uh, and um, keeping in mind primary object, uh, which is in my case uh, breath, and I'm focusing on inhale and exhale on the tip of the nose. Then after some time, when dullness sets in, in that phase, um, shall I change uh, the primary object and shall I focus rather on my body? Good, good idea. Uh, first, I mentioned in your question go prepared for the dullness. When the dullness sets in, you, can, you have to see what happened to your primary object, the breath. Breath has three stages. The gross stage, medium stage and subtle stage. When the gross becomes subtle, that is a good sign the dullness will set in. Mm -hmm. And when it becomes very subtle, dullness becomes very prominent. So instead of worrying about the dullness, see the the in-breath and out-breath becomes subtle and subtle and subtle and subtle. More it becomes subtle, you have to impose more energy and more mindfulness to see the disappearing of mind, uh, primary object. And if you are not sharp enough, the dullness will come and completely disturb you. Čiže no, to je vlastne uh, dobré, to je dobrá otázka a um, tam je um, by dôležité je byť si vedomý toho, že keď takto nastupuje táto odpelosť, tak vlastne do akej miery sme schopní udržiavať všímavosť zameranú na tento primárny objekt, na dých. Teraz táto, tento dých môžeme zažívať akoby hrubý, a potom stredný a potom jemný dých. Čiže keď prechádzame z toho hrubého dýchu na ten stredný, tak vlastne vtedy vyvstane akoby určitá ospalosť a potom, keď prechádzame na ten jemný dých, tak prichádza ešte akoby väčšia alebo silnejšia ospalosť. Čiže no, pokiaľ naša bdelosť nie je dostatočne akoby ostrá, tak potom sa táto ospalosť nás môže vlastne ovládnuť. Zahmlieť nás, ovládnuť nás. Čiže preto v takomto prípade je dôležité vynaložiť viac energie a prejasniť do silu všímavosti. If she can't maintain the gross breath, subtle breath and the subtlest, then uh, as an alternative, she can be aware of the body posture. But technically speaking, the best thing is to see how the disappearance of the in-breath and out-breath, then you can uh, predict what will happen to the uh, dullness. Dullness, when it becomes subtle and subtle, dullness becomes very gross mhm. mhm. Čiže keď uh, takto dokážeš udržiavať uh, všímavosť zameranú na uh, hrubý, uh, stredný alebo jemný uh, dých, tak um, potom uh, vlastne na základe toho uh, vlastne ty vieš tiež akoby predpovedať alebo vieš uh, akoby, uh, predpokladať, že aká bude vlastne miera tejto ospalosti. Eh, ale isté, že keď eh, to nedokážeš udržať na dýchu pozornosť, tak potom je dobré, je dobrá, dobré by sa zamerať viac na telo. Eh, ale technicky povedané, najlepšie je vlastne udržať tú pozornosť akoby ostrejšiu, akoby viac všímavejšiu voči dýchu a isté hrubšie na tú jemnú a na tú jemnú a v závislosti na tom, ako sa ti to darí, vieš vlastne predurčiť aj tú mieru spalosti. If, the, if without your knowledge, all of a sudden if the dullness comes and sets in, you can just know dullness as dullness, dullness, dullness. That's also one way that if it is too late, that is the only method you have. Niekedy aj náhle príde o utupelosť a v takomto prípade môžeš použiť vlastne to označovanie a hovoriť si, že vlastne pospalo sa, alebo otupelo, otupelo, pospalo. vlastne označovanie a to je potom možno iba jediná metóda, ktorú potom naozaj reálne máš. Chvíľka. Ja bych si chtěla zeptat. Já jsem po mnoha letech meditace před třema lety ve Větnamu s, se ctihodnou sudživou měla velmi těžkou meditaci a nemohla se meditovat dál měla jsem prostě velmi těžkou meditaci a ctihodný sudživu mě e, doporučil chvíli nemeditovat. Pak jsem meditovala s několika učiteli, ale ty jsem měla doporučenou krátkou meditaci, jenom 15 minut nebo 30 minut. Ten problém, mohu ještě dál? what you uh, so uh, three years uh, I have been meditating since many years, and I, uh, three years ago I participated uh, on a retreat with Venerable Sujiva in Vietnam. And during that retreat, I experienced some kind of difficult uh, meditation, and after that, Venerable Sujiva recommended me. then I was not able to meditate at all after that heavy experience. So Venerable Sujiva recommended me to uh, stop uh, altogether for some period of time and uh, then uh, I um, again followed a few other meditation teachers, uh, but they also recommended me not to do longer extensive meditations, only shorter ones such as 15 to 30 minutes. Já mám pocit, že ta mysl je silnější a silnější, takže teď tady sedím eh, celých 60 minut A poprvé od té doby jsem dneska um, měla facing, no jak se to řekne česky. Čelit. Čelila jsem panice. Mm. A mhm. chci se zeptat vlastně, jak pracovat s panikou, protože mě přichází ta panika, což bylo tehdy, mm. o, mhm. jako breaking down, jo, to, to bylo prostě taky, já jsem měla pocit, že umírám. Mm. Takže jak zacházet s tímhle mentálním stavem, který je neskutečně obtížný, mm. Nicméně jsem seděla teda 60 minut, ale přeci jenom potřebuju radu. Mm-hmm. So today I managed to sit uh, for the whole 60 minutes session, um, but my mind is getting stronger uh, and uh, there are many thoughts uh, coming up and also at that time um, I experienced uh, some kind of uh, breakdown uh, and the, that difficulty is related with panic, with, uh, uh, with fear, strong fear or panic. Uh, so my question is how to deal with uh, these kind of mental states, these difficult mental states related with panic or intense fear. So when you are sitting and closing your eyes and no movements, the mind is more conducive for the panic attack and the uh, depressions and self-criticisms. Instead you have to do walking meditation, eyes are open, activity is happening, you are not meditating, you are mindful. You are replacing the mindfulness, replacing the meditation is mindfulness, so then it's a different story. Čiže isté, že keď človek uh, sedí so zavretými očami, um, snaží sa byť všímavý a medituje, tak mysel je akoby, uh, viac náchylná podľahnuť či už panike, uh, kritike alebo depresii alebo takýmto stavom a že preto je eh, lepšie, keď eh, sa viacej zameráte na eh, meditáciu v chôdzi, kedy akoby nemeditujeme, ale skôr uplatňujeme všímavosť v rámci chôdze, čiže toto je lepšie. So my teacher recommended doing some gardening, sweeping, walking, mm. walking meditation. They are very good because mind is extroverted not introvert and fully focus on the breath or something like that. That means generally you are not meditating, you are mindful. Mhm. Čiže preto môj učiteľ doporučil napríklad uh, pracovať v záhrade, uh, alebo zametať, uh, alebo urobiť túto meditáciu v kôdzi a podobne. Čiže pri takýchto činnostiach je mysel zameraná viac von, čiže nie ako v meditácii, keď je, je, je zameraná viac dovnútra, ale vlastne preto to môže byť pre vás prospešné. Nicméně, mám pocit, že tím průchodem musím projít. Že to je topik, který bych ráda teda nějakým způsobem prošla. Mhm. Nevertheless, I... umím. a <laughs> jsem mindful při zametání. Nevertheless, I feel that I have to go through that and that is like my issue or my topic to work with now and uh, anyway I am trying to, I can sweep, I can be mindful while sweeping. So that's my question. still while in sweeping and walking, still does she get the panic situation? No. No. No. No, no her question was that uh, if she still would like to try to work with it and to handle, to handle that. Don't meditate. Do be mindful. <laughs> Meditation is something like God, something like love. It's a misinterpreted term. Get rid of it. Just be mindful. To sú presne sa. Jenom, vnímam, jenom mindfulness. No, Keďže meditácia je proste termín nejaký a spôsobuje to rôzne takéto stavy, že nemeditujte, buďte všímaví. Ak som kaj, ak som kaj. Pozor, pozor. very difficult. Yeah. When you become Buddhist, yeah. the worst. Yeah. you are not a Buddhist, you have to practice, no problem. <laughs> so that is why we are doing with children. Yeah. We never call it is Buddhist. Yeah. We ask children to just sit and be aware. Walk and be aware what the difference between sitting and walking. Hmm. And tightrope walking and very tiny jobs. And there we ask what's the difference sitting, walking and do some playing. So they never think it as a meditation. They hmm. can see the comparison. Hmm. So they are mindful, they are very alert. So you have to be like a baby. thank you. That's right. Čiže ľudia si často mm, akoby hovoria, že um, meditujem alebo že som buddhista a že vlastne keď sa akoby moc snažia, tak potom vlastne majú takýto druh problémov, ale že deti vlastne, um, oni, keď učím deti, tak ani nehovorím niečo o buddhizme alebo niečo o meditácii, iba vlastne no, byť všímavý a sedieť, alebo byť všímavý a kráčať, byť si vedomý a, a hrať sa a vlastne oni akoby prirodzene mm, vlastne učím ich tiež, aby videli ten rozdiel, keď sú si vedomé a keď sú všímavé, keď sa hrajú alebo keď sedia, že či v tom vidie nejaký rozdiel, čiže aj my by sme mali byť ako tieto deti. Be like, be, be like a baby or beginner's mind. So all is learning, everything new. It's like that. <laughs> Buďte ako eh, deti, buďte ako začiatočník, majte túto mysel začiatočníka, kedy všetko, čo zažívate, je vždy nové. No, it is, I am also learning with the mindful school. When we are teaching children how to be mindful, we have to de-learn a lot. We have to decondition a lot just to be a baby-like. and to everything is fresh, everything is new. So no uncertainty, no fear. So you have to develop the beginner's mind and don't meditate, just be mindful. <laughs> Čiže ja keď učím deti mm, všímavosti, tak tiež vlastne sám sa pri tom veľa vecí učím, že je to vlastne akoby tiež spôsob, ako sa človek zbavuje svojich rôznych podmienení. Vlastne učí sa pristupovať k veciam veľmi sviežo, všetko je nové, človek potom nemá strach a vlastne není treba nejako inak meditovať, než byť všímavý týmto spôsobom. Každý má, môžem teda každý má počas všímavú tie povrchy. A tie povrchy môžeme prideliť rôznym ako kategória. Máme, máme kategori- kategorizovať tieto rôzne druhy povrch a ako len proste sa na ne vykašľať a držať si mindfulness. Mm-hmm poruchy ako hindrances, alebo... E, poruchy ako e, prekážky v obnímanosti, to znamená bojím a arcade, alebo myslím na niečo, alebo ja proste, niečo mi vráti do hlavy. Mhm. Uh, each one of us, we are uh, facing some hindrances while trying to maintain mindfulness. So, um, for example, uh, thoughts or pain in the body, And so, uh, what in general shall we strengthen our mindfulness, or uh, uh, is there any other way how, how we can deal with these kind of hindrances? Should we make some categories? Sorry. Mm-hmm. Categorize them into one system? There's no one system, but there's a common answer. For example, when you have a pain, the right knee, and you have, you know your mind attention must be in the breath, for example, and the pain happens. So it is hindering. yeah, but for example, sometimes I have physical pain. Yeah. Sometimes I have uh, psychological pain, like anxiety. So I am, I am handling the pain. And while you are in the pain, can you still see through the breath? Pain is there. Occasionally, can you go back to the and see whether breath is available. So that is the way we are not giving the continuous attention and the accumulation of the pain. Instead, halfway through, we see through the breath. It's a one method. The other method is, we are teaching young children, when you have pain here, while doing breathing meditation, what is happening to this knee? <laughs> no pain, no problem. <laughs> And then our mind is always going to the painful place. Complaining, complaining, complaining. It never thought, think and take the advantage of no pain. You see cussedness of our mind? Čiže tam nie je nejaký systém. Um, isté, že keď sa snažíme byť všimaví uh, e, pozornosť je zameraná na dých, tak potom môže vystavujú rôzne prekážky. Napríklad, uh, keď touto prekážkou je bolesť kolena, tak um, um, isté, že um, tu je dôležité, aby sme um, by, um, do akej miery nás vlastne plne pohodí táto bolesť kolena. A keď nás pohodí, tak sa vlastne zintenzívňuje a my úplne stratíme uh, tento primárny objekt, tento dých. Deje sa to takto, alebo sme schopní, uh, aj keď vnímame tú bolesť a čas našej pozornosti smeruje na bolesť, sme schopní aj tak čas pozornosti Ehm, udržiavať na dýchu, alebo aspoň polovica našej pozornosti, alebo čas pozornosti trvá na dýchu a popri tom ehm, vlastne ehm, vnímame túto bolesť. Čiže toto je vlastne jeden spôsob. E, druhý spôsob je to, čo učím deti, a to je, že napríklad aj dieťa, keď sedí a keď ho boli koleno, tak vlastne mm, to, čo, to, čo im radím, je, že jedno koleno ťa boli, ale máš aj druhé koleno, ktoré ťa neboli, ktoré je v pohode, tak skús sa zamerať na to druhé koleno, ktoré ťa neboli, ktoré je v pohode. A vlastne, že to je také zaujímavé, že mysel uh, eh, vždy ide k tej bolesti, zaoberá sa bolesťou, stiažuje si, že ma to bolí a tak ďalej. Čiže z nejakého dôvodu sa vždy zaoberáme akoby tým, tým problémom. So while you are having the disturbing sounds, the same. Time, sound is disturbing, distracting. But can occasionally you come back to the breath? by listening and then you can see sound is not continuous, occasion comes and occasion disappears. So whenever it is given completely for sounds, you will get engaged and storytelling and hatred and everything happening. So let the sounds happen, occasionally come back to the breath and see. So likewise, you have to you have to learn the art of seeing through. Seeing through pain, seeing through sounds, seeing through thoughts, and seeing through psychological panic attacks, just see through because they are not like walls. They have a lot of see through. <clears throat> Podobne to isté platí aj čo sa týka zvukov. Um, napríklad um, tiež tento zvuk, ktorý nás pri meditácii ruší, to tiež nie je niečo akoby pevné, to nie je nejaká stena. Uh, čiže je dobré, keď um, sa dokážeme vrátiť späť k dýchu a vlastne keď, eh, či už je to zvuk, eh, alebo je to napríklad aj nejaký, nejaký, nejaká panika, alebo eh, čokoľvek mentálne, alebo čokoľvek, čo nás ruší, tak vlastne my by sme mali sa naučiť toto umenie, že akoby vidieť skrz to. čiže vidieť, že to nie je až také pevné, nie je to nejaká stena. čiže vidieť skrz bolesť. toto keď sa naučíme, tak vlastne budeme vidieť, že aj tieto prekážky vlastne to není až také pevné. One another byproduct is when you are try, learning the art of seeing through, you can note what is the most frequent uh, hindrance. If the most frequent hindrance for me is the sound, maybe the most frequent hindrance for you is the pain, for him maybe thoughts, so it is characteristic. My mind is always engaged with sounds. I don't care about the pain and the thoughts. You always talking about the pain, you don't care about the thoughts and the sounds. He may be complaining about the thoughts, he is not complaining about pain and the sounds. So likewise, our attraction to the hindrance is a personality trait, characteristic feature. It's a diagnostic. taktiež keď sa učíme toto umenie a že vidíme skrz veci, tak vlastne môžeme si všimnúť, že čo nás najčastejšie no, odvracia našu pozornosť, e, čím, sa, čím sme najviac rušení. Čiže napríklad pre mňa to môže byť zvuk, pre teba je to napríklad bolesť, pre neho je to myšlienka a vlastne toto je tiež nejaká naša osobná charakteristika. Čiže pre mňa je to napríklad zvuk, pre neho je to myšlienka, pre teba je to bolesť a podobne. A vlastne preto každého z nás priťahuje, mm, ja napríklad, ja nezaujímam až tak bolesť, alebo ja sa ne, ne, nechytám sa bolesti, ale ja sa, sa chytám hodne zvukov, čiže mňa rozpílujú viacej zvuky. Čiže týmto spôsobom to tiež môžeme vnímať ako určitú diagnostiku, seba diagnostiku. You are trying to understand what is the most frequent hindrance for me. So I am not trying to get rid of, I have no hate, but I am on the diagnostic. So we look at it not in a nasty way, not in a hateful way, just to understand. So that is a, a therapeutic. Čiže my sa snažíme pochopiť, čo je pre mňa najčastejšia prekážka. Taktiež tieto prekážka, alebo to, čo ma ruší, by som nemal pristupovať s hnevom, s nenávisťou, um, s kritikou, ale mal by, mal by som to vnímať ako um, určitú diagnostiku alebo snažiť sa to pochopiť. Um, a týmto spôsobom je to tiež niečo terapeutické. Mhm. I would like to ask you if I'm kind of I'm short of breath, so I feel like I have to force my breathing. It doesn't happen by itself, but um, I, I, I have a feeling that I have to make it happen, to force it. So in this case, uh, what shall I do? Shall I still uh, stick or keep to the breath? or shall I uh, change the focus or attention on the body? Or what would you advise me? Mm-hmm. Either you can do, it may be passive breathing or forceful breathing. Passive breathing is the best. And sometimes body become unusual and body start force breathing. But just observing. Knowing I am not, it is not a passive, but I am active or forceful breathing, no problem. let it happen as long as possible. Don't put another object into that. Make the breath passive, active. You are no, not supposed to do active breathing, but if it is happening, just observe. Čiže mm, vlastne oboje, uh, tu hovoríme vlastne o dvoch druhoch dýchu, aktívny dých a pasívny dých, čiže tento pasívny dých je ten, ku ktorému uh, dochádza prirodzene Čiže telo akoby samo prirodzene dýcha, to je ten pasívny dých a potom keď my akoby vôľou dýchame, vedome dýchame, tak to je tento aktívny dých. Čiže mm, tu iba nechá, nech sa to deje vlastne. No, buď si iba toho vedomý, že, buď si vedomý toho, že teraz dýcham aktívne, No vlastne není dobré no, k tomu pridať ešte nejaký ďalší objekt alebo o, sa zamerať na niečo iné, ale je iba dôležité byť si toho vedomý, že teraz e, dýcham, no, aktívne dýcham vedome a vlastne týmto spôsobom. Teraz ešte si mi povedal, že on, by to tak nemalo byť, ale že keď sa to stane, takže je to OK a že vlastne vtedy o, buď si toho vedomý. So, for example, when you are doing walking meditation, You are not supposed to look outside. But seeing can happen. Looking and seeing. Hearing and listening. So when these things happening, if you know I am not looking but I see. I am not hearing but I listen. No problem. As far as you know. Čiže napríklad počas meditácie v chôdzi by sme sa nemali akoby pozerať uh, von. ale isté, že uh, mm, teda niekde po, po, pozerať, zírať po veciach. Um, ale isté, že to sa môže diať vlastne. Podobne by sme nemali ako keby počúvať uh, uh, zvuky, ale isté, že môže sa stať, že uh, aj keď nechceme počúvať, tak vlastne niečo počujeme. Čiže uh, toto samo o sebe není problém, pokiaľ uh, ste si toho vedomi. Pokiaľ viete, že sa toto deje, tak je to OK. sú určite nejaké špeciálne sa snažia svojich študentov naučiť, študentov jednotlivé džhány. Je podľa nás hodného toto dobrý spôsob tréningu, to znamená usilovať sa o dosiahnutie džán alebo proste len to nechať tak a čakať, až to prejde samo. some teachers um, um, guide students in a, special way, in the sense that they mm, they try to uh, make them mm, uh, realize or accomplish jhanas. So, what do you think? Is it a good way of training to uh, put an effort in uh, attaining jhanas, or we shall we rather uh, wait and let it happen, the attainment of jhana? So to go to Nibbana, the final destiny, you can go through jhana or go through without jhana, vipassana. So uh, alternative for jhana is the vipassana. Some people go through jhana, some people go through vipassana. For both jhana and vipassana, proximate factor or the close uh, immediate factor is the mindfulness. When you are developing mindfulness, according to your personality trait, you may go through jhana or go through vipassana, you are not directing it. You let the mind to select the path. You are giving the conducive factor, the proximate factor, mindfulness. v Nibáne vlastne vedú akoby eh, cesty, dve cesty. Jedna cesta vedie skrz čhány A potom druhá cesta vedie e, cez e, čistú vypasanú. A vlastne v oboch prípadoch ten akoby, e, mm, podporný faktor alebo ten blízky faktor je práve všímavosť. Ehm, čiže my keď rozvíjame všímavosť ako tento podporný faktor, tak potom dovolíme mysli alebo necháme mysli, nech si sama vyberie, ktorou z týchto ciest sa bude uberať. Čiže my vydáme tento smer a uplatňujeme túto všímavosť ako tento podporný faktor, hlavný podporný faktor. If there are no questions, we can stop the session. Ak nesúžujeme ďalšie opacky, tak môžeme naše sedenie eh, ukončiť. I have just a practical question when it's over. Uh, it took a bit longer. We, we, we were sitting here for 50 minutes. Is it okay to go into the sitting session, or maybe we could start a little bit earlier the whole interview section? Hmm, we have to consider now uh, the English medium, uh, they are walking now. No, well, now they are already sitting. From two, there is a sitting, no three. So that's why we have to think about two languages and you have to think about Dhammaji also. Yes, that's, what, that's, that's why I'm asking that if we start at 1.30 and it takes a little bit longer it seems, we would go as we did now into the sitting session and then they have shorter sitting. Then now they can go and have a half an hour sitting and then walking and continue on. But yeah, we the two o'clock sitting will be short for them, which is all right if if, if you. Yeah, I, I recommend after the question and answer session we must go for walking. yes. we were ah, sitting. Ah, okay. So, but then today we'll have one and a half hour walking. That's good. No, that's also no good. <laughs> so we have to think about how to synchronize these two mediums. Mm -hmm, mm -hmm. So my question is that we are supposed to have 30 minutes for question and answers? Yes, but at least 30 minutes for question and answers uh, go straight into sitting. From 2 to 3 there is a sitting and then another walking is another group has a interview. Interviews. So you have a, there is a break for you, one hour, if, if this takes half an hour. But this break is a sitting break. So these yogis now they should go and sit. Walking, they, they can come and sit here as they like. Not according to the exact the timetable of the English medium. They can do a little walking and come and sit here. We can use the upper uh, floor mm, hall for question and yeah. answer. Okay, so now they can go half an hour walking and then they can sit yeah. here while the other group while doing while they are doing the question and answer. The other group will be walking at that time. I'll take a look. We'll yeah. take a look at the. We have two holes, so we can yes, do it in a convenient way. Ja sa len pýtam, že zača, je to, proste trvalo to dlhšie, ako sme predpokladali a namiesto pol hodiny e, to trvalo 50 minút. Moja otázka bola, že či to neposunúť skôr. Proste vlastne my sme začali pol druhej, ale v podstate by sme mohli začať aj o jednej, že o jednej všetci mhm. po obede a všetko. Ale e, ne, nepotvrdil Tom Hunter, ten eh, nechcel to začínať skôr. A on práve hovorí, že po takomto interviu by ste ako keby nemali zrovno sedieť, že tam by malo byť ešte chvíľku chôdza. Teraz je v programe sed, teraz od druhej do tretej je sed, takže vy keby ste teraz išli chodiť, tak zase máte 1,5 hodiny chôdze, a to tiež povedal, že není dobré, že to je moc dlho, tak, trochu to nevychádza, tak to chcem doľadiť, aby to vyšlo tak nejak správne. Tak ja si s ním ešte sadnem za ten program a možno sa to trochu upraví, aby to bolo také zladené s tým 7 a pôvodom. No, nakoniec, ono tým, že sa to prekladá, tak, to, tak to naťahuje a ja nakoniec no, to... Hej, no tak... Choď e- sme domů. <laughs> Treba to doľadiť, to je celé, nech to bude fungovať. 40 minút, toto 40 No, mnohé lidé tam tá druhá skupina, ktorá teraz už sedí. A tí zase, keď pôjdu chodiť, a potom oni majú interviu o štvrtej, tak je to celé také, no, také všelijaké. I'll, uh, I'll have a minute if, if you, if you don't mind, and we'll take a look again on the schedule, and or maybe we, we shift some people. Maybe if more people go to an English group, it will maybe help. We'll see. I, I actually as they were always speaking English and who not, and it almost looked like there would be four people on the translation. <laughs> but then many joined this because uh, they wanted to spread evenly. Now we have 10 people and another 15 in the other group, There's almost an even separation. But an English speaking group might not need so much time because there is no translation, so it goes quicker. Ja to s ním doledím, ale to je si pozrite. Môžete sa zúčastniť aj tej anglickej skupiny. Môžete sa zúčastniť aj, áno, môžete, môžete sa zúčastniť aj tej anglickej skupiny. Dobre, ale teda fakt primárne nech majú priestor všetci sa na, na otázok. Uh, there is a question if uh, some of the people that were here, if they can also attend the, the interview with the English uh, no section. No, definitely, definitely, nothing. No problem. No problem. Thank you for your answer. Thank you very much.